บุ๊กทูหกสิบที่ธนาคารบัง н к ผมต้องการเปิดบัญชี นี่คือหนังสือเดินทางของผม Tu je môj pas. และนี่ที่อยู่ของผม A tu je moja adresa. ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม Chcel, chcela by som na svoj účet vložiť peniaze. ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม Chcel, chcela by som zo svojho účtu vybrať peniaze. ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี Chcel, chcela by som si vyzdvihnúť výpisy z účtu. ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง Chcel by som vyplatiť cestovný šek. ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ Aké veľké sú poplatky? ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ Kde sa musím podpísať? ผมกำลังรองเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนี่คือเลขที่บัญชีของผมเงินเข้าหรือยังครับผมต้องการแลกเงินเซลบิสมซาเมนิตเตียโตเปนียเซ ผมต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ Potrebujem americké d o l a r e กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ Dajte mi prosím malé bankovky ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับ Je tu n i e k d e bankomat สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับ Koľko peňazí n môžem vybrať